ครับนักศึกษาที่รักเรามาต่อด้วยกิพิธานกับอุณาธิกัน ซึ่งเป็นการสุดท้ายต่อเลยนะครับกัตริกิจภาวะกเมสุกิจจะกะตะขัถากรรมนิทุติยายังกโตขยาทีหิ มันวจะโตวา สมาธิหิธรรมาข้าสุปทัสเสวามาสุสะสุสะจะจระจะเจรา อาปุพะจะรัสจะอะละกะระสเลหิละยา ยานะลานามติสะทัสสะโลจะเปสาติสขะปตะกาเรสุกิจจา อวัสกาทะพิเนสุนีจะอรหัสกาติหิตุงวชาติหิปปัชาทโยนิปัจจันเตกวิโรโปจะจะชะ สัจชานังกะคาจะนานุพันเทนุทาติหิ ยุนาอูนะมะนานะนากานานากาสการเตหิจักอิยะตะมะกิเอสานะมันตัสโรตีกังกวจิทิสัสสะโคนังโทรังสักขีจักพยาติหิมติพุทธิปูชาทีหิจักกโต เวปุสีทวะปะมุกุทาภูหวาตีหิ ทุติมะนิมานิพัตนิพัตเตอโกเสนำหานิเอกาทิโตสกิสะกะกะตุงสุนัสสุนัสโสนะวานุวานู นุนะขุนานาตรุนัสสะสุสุจะยุวัสสุวัสสุภุวานุนูนา กาเลวตะมานาติเตนวาทโยปวิสติข้ามาติหินีกินกริยายังนวุตโวภาวะวาจิมหิจตุถีกรมมนิโนเสเสสสังนตุมานานาชะทาติหิตะตรันพระทาติหินิโตคเนนิทาติหิตติติโย กุสุรัญชะทางสานังทางสัตสะทัตโททัทาจักสุภุสานะมูวุสานะมะโตโถจักรัญชุทาติหิทัพิทะกิรากวจิชะทะโลโปจักปาติโตหิสะเหรันหิรันกัตยาทิหิโกขาทามะขะมานัง ขันธันทะขันธา ปตาทีหายรัง พุทัสสะปุถุปถาโมวาสัสวาติหิตุทะโวจยาติหิอิวโรมนาติหิจิวตาตีหยูโรหานาติหินุนุตโวกุตาติหิโถมนุปุระสุนาติหิอุสสนุสิสา อิติกิปิธานะกัปเตอุนาทิกัปโปฉัตโถกันโด อุนาทิสุตังนิติตัง กัจจายนะสุตังนิติตัง สุตัง สุตตะสังคหะคาถา สันจิมหิเอกปัญญาสัง นามัมหิทวิสตังพระเว อัฏฐารสาธิกันเจวะการเกปัญจตาลิสัง สมาเส อัฏวีสัญจะ ตวาสัตถิตทิเตมะตัง อัฏฐาระสะสตาขยาเตกิเตสุตตะสตังพเว อุนาทิมหิจะปัญญาสังสุตะเปทังปกาสิตัง หมายความว่า สูตร ในสนธิกันมี 51 สูตร ในนามกันมี 200 สูตร ในกรกะกันมี200ในนามกันมี200 กับ 18 สูตร ในกรกะกันมี 45 สูตร ในสมัติกันมี 28 สูตร ในตัติกันมี 62 สูตร ในอาขยาตมี118สูตร ในกิตตกันมี 100 สูตร และในปุนาธิกันมี 50 สูตร ขอให้นักศึกษา โชคดีมีความสุข เจริญในการศึกษาโดยทันากันนะครับ สวัสดีครับ